za vlastito ozdravljenje. Započni znakom križa. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude tvoja milost gospodine Isuse Krist. Tvoja ljubav, Bože oče, i Tvoje vodstvo, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem Ti žrtvu Tvoga preljubljenog sina, gospodina našega Isusa Krista za otkupljenje od moje bolesti. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života. Hvala ti, gospodine, za sve dane u kojima sam uživao blagoslov zdravlja. Hvala ti, gospodine, za sve one koji se brinu za nas bolesnike. Hvala ti za liječnike, medicinske sestre, i njegovatelje. Hvala ti za sve one koji se trude pronaći nove lijekove. Hvala ti za one koji za nas mole. Koji nam svjedoče svoju vjeru. i koji za nas prikazuju razne žrtve. Posebno ti hvala za one koji se brinu za mene osobno. Sjeti se onih koji se brinu za tebe i zahvali za svakoga od njih. Hvala ti, oče ljubljeni, što si poslao svog anđela da mi služi. Da mi u svemu pomaže. Kako bih i ja mogao baštiniti spasenje. Hvala ti za pomoć svetaca koje rado odgovaraju na molitve kojim upućujemo s pozdanjem u njihov zagovor. Najviše ti zahvaljujem za pomoć i zagovor tvoje i moje majke, blažene djevice Marije. i smoli barem jednu zdravu Mariju svim srcem. Zdravo Mario, milosti puna. Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama. I blagoslovljen je plod utrobe tvoje. Isus. Sveta Mario Majko Božja, moli za nas grešnike, sada. i na času smrti naše. Amen Hvala ti, spasitelju moj, što si spreman uključiti se u svaku životnu situaciju u koju te pozovem svim srcem. Ti si nam, gospodine, darovao duha svetoga, kako bi se mogli uvijek iznova napunjati njegovom milošću. Kako bi mogli uvijek iznova dolaziti u tvoju prisutnost. U tebe ulaziti i u tebi ostajati. zazovi sada svim srcem duha svetoga da te uvede u Božju prisutnost. Dođi, duše sveti. Dođi. Ispuni me svojom prisutnošću. Uvedi me u Isusovo srce. Uvedimo u njegovo milosrđe. Ispuni moje srce očevom ljubavlju. Dođi duše sveti. Ispuni me Božom prisutnošću. Ispuni me svojim mirom. Ispuni me Božom ljubavlju. Dođi duše sveti. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja, ne mogu spasiti. Zato ti hvala, oče, što si dao svoga jednorođenog sina, Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, već da ima život vječni. Hvala ti, Isuse, što si umjesto mene platio kaznu za moje grijehe i za moje opačine. Hvala ti, gospodine, za tvoju neizmjernu ljubav prema prezrenima, odbačenima, bolesnima i svim drugim patnicima. Hvala ti za ljubav koju imaš prema nama grešnicima. Isuse, na križu razapeti, donosim ti svoje pokajanje. Samo ti, Isuse, znaš koliko sam ti bio nezahvalan za sve one dane u kojima sam imao blagoslov zdravlja. Samo ti, oče sveti, znaš na koji sam način koristio zdravlje kad sam ga imao. Samo ti, gospodine, znaš koliko su moji grijesi doprinijeli da dođe do ove bolesti. gospodine, samo ti znaš koliko sam ugrožavao svoje zdravlje neurednim i neodgovornim životom. Samo ti, Isuse, znaš koliko sam puta sagriješio mislima, riječima, i dijelima. Samo ti, gospodine, znaš koliko sam puta uvrijedio tebe. Ponizio sebe i povrijedio svoje bližnje. Samo ti, Bože moj, znaš koliko sam im boli nanio. Oprosti mi, gospodine. I molim te da onima koje sam povrijedio podariš milost kako bi mi mogli oprostiti. molim te da ih otkupiš od posljedica mojih grijeha. Da im iscijeliš rane. I svojom im milošću nadoknadiš za boli koje sam im prozročio. opraštanje. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta propustio oprostiti onima koji su me povrijedili. Samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nisam htio učiniti. Gospodine, mnogo puta sam htio oprostiti, ali zbog prevelike boli nisam mogao. Oprosti mi što tada nisam u molifi dolazio k tebi, kako bi mi tvoja milost pomogla oprostiti. Gospodine, ti si nam rekao da ćeš nam oprostiti onako kako ćemo mi oprostiti onima koji su nas povrijedili. Zato, gospodine, sada zaista želim oprostiti svima koji su me na bilo koji način povrijedili. želim oprostiti onima za koje znam da su me povrijedili. Ali i onima za koje ne znam da su sagriješili protiv mene. Isuse, želim oprostiti i tvojom milošću zaista opraštam onima kojima je žao i koji se kaju. Ali i onima koji se ne kaju i kojima iz bilo kojeg razloga nije žao što su me povrijedili ili to čine još uvijek. Dobri Bože, opraštam i onima koji nisu bili svjesni da mi nanose bol. Gospodine, posebno mi je stalo da oprostim svojim roditeljima. Znam, gospodine, da mnogo puta nisu bili svjesni da mi nanose bol. i da često nisu znali ili nisu mogli biti bolji prema meni. Želim ocu i majci oprostiti sve situacije u kojima se nisam osjećao prihvaćenim. Situacije u kojima sam bio razdvojen od njih. Situacije u kojima mi nisu vjerovali. Situacije u kojima me nisu zaštitili. Situacije u kojima su me nepravedno kaznili. situacije u kojima mi nisu pružili podršku. Situacije u kojima mi nisu iskazali bliskost. Nježnost. I prisnost koja mi je tada silno trebala. Želim ocu i majci oprostiti sva njihova očekivanja s kojima se nisam znao, mogao ili htio nositi. Želim im oprostiti situacije u kojima su me povrijedili svojim riječima. želim ocu i majci oprostiti situacije u kojima sam se osjećao manje voljenim od brata ili sestre. Želim im oprostiti situacije u kojima sam se zbog njih osjećao poniženo i posramljeno. Isuse, želim im oprostiti što se nisu dovoljno potrudili da me upoznaju. Što mi nisu dali dovoljno svojeg vremena. Dovoljno svoje pažnje. Opraštam im, Isuse i sve ono što su drugima činili krivo. Opraštam im sve njihove trenutke slabosti, sebičnosti, škrtosti, neumjerenosti. Na poseban ti način donosim ono što me je najviše povrijedilo. Pokušaj se sjetiti najbolnijih situacija povezanih s roditeljima i oprosti. Gospodine, donosim ti i druge osobe koje su me povrijedile i učinile da se osjećam odbačenim i manje vrijednim. Sjeti se braće, djedova i baka, prijatelja, učitelja, supružnika, djece, radnih kolega i šefova na poslu. Osoba u kojoj si bio zaljubljen. Osoba koje su te zlostavljale. Gospodine, opraštam, jer i ja često jednako griješim. Jer i ja želim da mi bude oprošteno. Gospodine, opraštam i samom sebi. Sve ono što si mi ti u svojoj ljubavi već oprostio. Molim te, gospodine, oprosti mi svaki i najmanji dodir volskim. Gospodine, Bože moj, svjestan da se nalazim u Tvojoj prisutnosti, u Tvojoj potpunoj zaštiti. Čitavim se svojim bićem odričem svakog djelovanja đavolskih sila. I molim te da me svojom predragocijenom krvlju potpuno oslobodiš od svakog utjecaja gatanja, od svakog utjecaja čaranja, od svakog utjecaja bajanja, od svakog utjecaja vraćanja, od svakog utjecaja proklinjanja. Odrećen se. Odrećen se. Određen se. Odrećen se. Odričem se. Odričem se. Isuse, molim te da od mene odagnaš svakog duha začetnika bolesti. I da mu zabraniš da se više vraća. Neka tvoja krv, gospodine, opere moju savjest i moju dušu od svih nečistoća. Jer želim biti čist pred tobom. Jer želim da ti jedini budeš kraljem mog srca. i cijelog mog života. Isuse, budi moj kralj. Budi kralj mog srca. Isuse, uđi u moje srce kao moj kralj. Budi kralj, budi kralj mojeg srca. Molitva za ozdravljenje Ti si, gospodine Isuse, došao odmoriti umorne i opterećene. Došao si iscijeliti slomljena srca. Došao si izliječiti svaku bolest i svaku nemoću narodu. došao si otkupiti i osloboditi sve koje muči đavo. Došao si proglasiti vrijeme milosti gospodnje. Ti si, Isuse, isti, jučer, danas i sutra. Ti, Isuse, i danas prolaziš zemljom čineći dobro. I zato su moje oči uprte u tebe. Gospodine, ti znaš kojim sam duševnim bolima svezan. ti znaš koje mi boli donose nutanji nemir. Ti znaš koje mi boli oduzimaju radost. Ti, gospodine, znaš koje rane srca negativno utječu na moju bolest. molim te, gospodine, otkupi me i od negativnih osjećaja proizašlih iz ranjenosti i neopraštanja. Otkupi me od osjećaja odbačenosti. Od osjećaja manje vrijednosti od osjećaja krivnje. Otkupi me od razočaranja. Korčine. I samosažaljenja. Otkupi me, gospodine, od strahova. depresije i tjeskobe. Otkupi me, gospodine. Iscijeli me. Izliječi. I oslobodi. Gospodine Isuse Kriste, predajem ti svoju bolest. Predajem ti svoj život. I molim te da uđeš u moje srce. Kao moj otkupitelj i spasitelj. kao liječnik moje duše i čitavog mog bića. Hvalim te, Isuse. Slavim te i blagostivljam. Klanjam ti se i zahvaljujem ti radi tvoje velike slave i dobrote. jer ti si jedini svet. Jer ti si jedini gospodin. Jer ti si jedini svevišnji. Isuse Kriste, sa svetim duhom, u slavi Boga, Otca. Amen.